สัมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุปปาคณมกาลังคารมะเสนาโมตัสสะ ริยังปตาเสติตะมหังพระกวันตังอิปูชยามิตมหังพระกวันตัง สีลกานามามิขันธมยังธรรมาพิตุติงกโรมะเสโยโสสวาก ทิฏิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยหิตัมหังธรรมังอภิปูชยามิตัมหังธรรมังสิรสานะมังอันธรรมยังสังคาพิทุติงกโรมะเส โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภูคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสา ิโกชยามิตมังสังฆังศิรสานามามิันธรรมยังรัตนัสยปนามกาตาโยเจวะสังเวกะปริกิตนาปาทันจักปนามะเสพุทโธสุสุโธอรุณามหันนโว โคันตสุธรรมรยานโรจโนโลกาสภาภูมพิเลสภาตโกวันทามิพุทังอหมาทเมนะคังอัมโมปฏิโตมิยตาสสาธุโน โยมากปาคามตะเพทพินนโก โลกุตโรโยจตทัตติปโนวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังสังโฆสุเกตาพยติเกตสันนิโตโยติตสันโตสุขตานุโพทโกโรรัปหิโนอริโยสุเมทโสวันทามิสังฆังอหมาทะเรนตัง เวเมกันตวิปุชนยธรรมวัดถตตยังวันทยตาพิสังขตังบุญยังมายา ยังมะมะสาภุปัทวา มาโหตุเวตาสภภาวสิทธิยาปิตาตตาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ ธรรมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปสมิโกปรินิพานิโกสัมโพธกามีสุขตาปเวทิโต มายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาชาติปิทุกาชราปิทุกามรณมปิทุกังโตตปริเทวโุกโทมนาสุขายาสาปิทุกา อภิเยหิสัมปโยโคตุโคภิเยหิวิปโยโคตุโคยัมปิจังนารพันติตังปิทุกัง สังกิเตนะปัญจุปาทานขันตาทุกาสยติหังรูปุปาทานขันโตเวทนุปาทานขันโตสัญญุปาทานขันโต ขังขารูปาทานขันโตวิญญาณุปาทานขันโตเยสังปริญญาญาคารมาโนโซภตวาเอวังพระหุรังสาวเกวิเนติเอวังภาคาจปนาสภควโตสาวเกสุอนุชาสนีพระหุราภวตติ รูปังอนิจจัง เวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตา เวทนาอนัตตา สัญญาอนัตตา สังขารอนัตตา วิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขารานิจาสัพเพธรรมาอนัตตาติ มยังโหตินามชาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเตเวหิทุกเกหิโตมนัสเซหิอุปายาเซหิรูปโหตินารูปปะเรตาอาเปวนามิมาสเกวราสตุกะคันทัสอันทกิริยาปัญญาเยตาติ อิระปรินิพุตังปิตังวะกวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาภารสมาอนการิยังปะปจิตาอาสมิงภะกวาติพัมมจริยังจรามาวิโกนังสิตาสาจิวสมาปนา ตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวรัสตุกับคันทัสันทกิริยายะสังวัตตุติทันตมยังตังคณิกาปัจเวคณะปะทังพนามะเสปฏิสังขโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิยาวเทวสิตัสสะปฏิคาตายะ ปุณณสัพพิกาตายะนังสมากสวาตาตปาสิริสัพสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวาเทวะมิโกวินาปฏิจาตนาตัง ปฏิสังขายโยนิโสพินทปาตังปฏิเสวามิเนวะตวายนมัทายนมันตนายนวิโภสนายะ ยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุภายาอิติโพนานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนวาเทสามิยาตาราจะีพระวิสติอนวัจตาจะภาสุวิหารโรจาติ ปฏิสังขายโยนิโสเทนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวะทิตัสสะปฏิกาตายะโอนัสสะปฏิกาตายะรังสมังกตวาตาตปาสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตัง ปฏิสังขายโนิโสนิราณปัจจะยาเพสัจปริการังปฏิเสวามิยาวาเทวาอุปันนานังวยาปาติกานังเวทนานังปฏิคาตายาลาภยาปัจจปรมตายาติ อันธรรมยังธาตุปฏิคูลปัจเวคณาปะทังคนามาเส ยะตาปัจจยังปวัตตมานังตาตุมาตเมเวตังยติตังเจวรังตทุกขปุญจโคจะปุกะโลตาตุมาตโกนิสัตโตนิจีวสุญโยสัพพานิปนะอิมานิจีวรานิอจิโกชนิยานิอิมังโพติกายังปัตตวาอติวิยาจิโกชนิยานิจายันติยตาปั จยังปวัตตมานังคาตุมาตเมเวตังยติตังปินทปาโตตะพุตะปุญชะโกจะปุคาโลตา ตุมาตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยสะโพปนายังปินทปาโตอจิโกจนิโยอิมังโพติกายังปัตตวาอติ จิโกจนิโยจายติยตาปัจจยังปวัตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติตังเสนาสนังตตุกะปุญจโกจะปุกะโลตาตุมัตโกนิสัตโตนิจิวสุญโยสัพพานิปนะอิมานิเสนาสนานิอจิโกจนิยานิอิมังโกติกายังปัตตวาอติวิยาจิโกจนิยานิจา ายันติยถาปัจจยังภวัตมานังตาตุมัตเมเวทังยติทังกิลานปัจจยาเปสัจปริตาโรตพุตตะพุนจโกจะภูกะโลตาตุมัตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยสัพโพปนายังกิลานปัจจยาเปสัจปริตาโรอจิโกชนิโยอิมังโพธิกายังปัตตว วาติวิยาจิโกจนิโยชายาติสมันตาจักวาเรสุ อัตราคัจันตุเตวตา สัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสักโมกคตา ปริตวะนเมตังสเมตาปตาลังตาอาวิกิตติตานปริตังปนันตุสักขิตามิจรูเปคิริสิขรตเตจันทริกีวิมาปนี หิเปรติจะคามีกรุณาะหะเนเคียวทุนิเกตเต อุมาจายันตุเทวาชละตละวิสเมยะกะคันทัปนาคาติดสังตาสันติเกยาม มุนิรวัจนังสาธโมีสุนาุตูธรรมาสวนกาโลอะยามพระทันตาธรรมาสวนกาโลอะยามพระทันตาอรมมาสวนกาโลอะยามพระทาน تمام สัตติสหัสสเกตาสัสตสหัสสานินามามิสิรสาหังเตสังตัมมัญญสังตัญจะอาทะเลนะนามามิหังนามการานุภา เสสโตสัมพุทเทนวุตรสติอาตจันตาริสสหัสเกวิสติสตสหันสานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังกันจะอาตเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะ อุปสทะกรณะโตปุเพนววิถังปุภกิจจังกาตพังโหติตันหานาสัมมชนันจะตถาปฏิปุชละนันจะอาสนะปัญญาปนัญจะปานิยะปริโภชนิโยปัฏฐปนัญจะชันทาระหานังภิกขุนังชันทาหรนันจะเตสันเยวะอกตุโปสทานังปาริสุทธิยาปี อาหารนันจะอุตุขานันจะภิกขุขานันอาจะภิกขุนีนโมวาโทจาติตถาปุริมาณิจตาริภิกขุนังวัตังชานันเตหิอารามิเกหิปิภิกขุหิปิ กตานิปรินิติตานิโหนติ ฉันทาหารณะปาริสุทธิอาหารนานิปนะอิมิสังพัทสิมายัง หัตถปาสังวิจหิตวานิสินนานังปิโุนังอภาวโตนัตถีอุตุคานังนามะเอตกังอติกันตังเอตกังอวสิทานติเอวังอุตุอาจิกนัง อุตุเนทะปนัสสาสเนเหมันตาคิมหะวัสสานานังวเสนตินิหนติอายังเหมันโตโตอิมาสมินจะอุตุมหิอัฏฐอุโปสถาหัง อิมินาปะเคนะเอโกอุโปสะโทสัมปัตโตอนเทวเออุโปสทาอติกันตาปัญจอุโปสทาอวสิทาอิติเอวังสัพเพหิอายสมันเตหิอุตุขานังทาเรเอตพังให้กุขานานามาอิมัสมิงอุโปสทาเค อุโปสัทธายสเนปติตาภิกขุเอตกาติภิกขุนังคณนังอิมัสมิมปนะอุโปสทะเคจตารโรภิกขุสเนปติตาโหนตีอิติเอวังสเพหิอายสมันเตหิภิกขุขนันนาปิทาเรเอตภานภิกขุนีนโมวาโทปนะอิธานิตาสังนัตถิตายานัตถิ อิติสการโนกาสานังปุากิจจานังกตตานิกรโนกาสานังปุากิจจานังปกติยาปรินิติตตา เอวันตังนววิทังปุากิจจังปรินิติตังโหติ เนติเตจะปุากิจเจสเจโซทิวโซจตุทสีปันรสีสามัคคีนัมัญญตโร ยถาชาอุโปสโทปันรโสยาวติกาจะภิกขุกรรมปตาสังคูโปสทาระหะจัตตารโรวาตโตวาอติเรกาปกตตาปราชิกังอนาปนานสังเขนวาอนุกิตาเตชะโคหัตถปาสังอเวชหิตวาเอกสีมายังทิตา เตสันจวิกาลโภชนาทิวเสนวัตถุสภาคาปฏิโยเจนวิชันตีเตสันจหัตถปาเสหัตถปาสโตปหิกรณวเสนาวเชตโพโกจิวัชนียปุคโลเจนทีเอวันตังอุโปสถกัมมังอิเมหิจโตหิลักขเนหิสังคหิตังปตะกัลลังนามโหติกาตุงยุตรูปัง อุโปสถกรรมสะปตะกัลตังเวทิตวาน อิธานิกริยมาโนอุโปสโทสังเขนะอนุมาเนเอตโพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะสุนหาตุเมพันเตสังโฆอชิวปสโทปนรโสยะทิสังคัสสะปตะกันลัง สังโฆอุปสถังกระหยาปาติโมกขัง อุทิสหิยากิงสังคสะปุภกิจจังปาริสุทธิงอายสมันโตอโรเจธาปาติโมกขัง อุทิสิสามหิตังสเพวสันตาสาตุกังสุโนมะมนสิกโรมายัสสยาอาปติโสอาวิกเรยยา อสันติยาอาปติยาตุนหีภวิตพังตุนหีภาเวนะโคปนายสมันเตปริสุทธาติเวทิสาอามียะธาโคปนาปัจเจกพุทธสะเวยากรนังโหติ เอวเมวัง เอวรูปายาปริสายยาวตติยัง อนุสาวิตังโหติ โยปนาปิกุยาวตติยัง อนุสาวิยมาเนสระมานน สันติอาปติงนาวิกรหิยาสัมปชานมุสาวาทัสโหติสัมปชานมุสาวาโทโคปนายสมันโต อันตรายโกธรรมโมหุโตภะควตาตาสมาสระมาเนนาภิกุณาอาปันเนนาวิสุทธาเปเคนา สันติอาปติอาวิกาตภา อาวิกตาหิสัภาสุโหตินิธานังนิถิตัง ตัตริเมจตารโรปราชิกาธรรมาอุเทสังอาคาชันเตโยปนาภิกขุภิกขุนังสิกขาสาวชีวสมาปันโนสิกขังอัปปัจขคายาตุภลยังอนาวิกตวา เมทุนังธรรมังปฏิเสวยยา อันดมโสติรัชานกตายะปิปาราชิโกโหติอสังวาโสยโอปนาปิกุขามาวาอรัญญาวาอธินังทย สังฆาตังอาทิเยยายะธารูเปอธินาธาเนราชาโนโจรังกเหตวาหนายยงวาพันไทยยงวาปภาชยยงวา โจโรสิพาโลสิมุลโหสิเทโนสิติ ตถารูปังภิกขุอธินังอาทิยมาโนอายัมปิปาราชิโกโหติอสังวาโซนิโอปนาปิกุสันจิตจะมนุสวิกหังชีวิตาโวโรปะยาสัตหารกังวาสปริเยสยามรณะวันนังวาสังวันนายะมรณายวาสมาทปยาอัมโพปุริสกิงตุหิมินาปาปเกนาทุชีวิเตนา มตันเตชีวิตาสยโยติอิติจิตมโนจิตสังกปอเนกปริยาเยนามรณะวันนังวาสังวันนายะมรณายวาสมาทภัยยาอายัมปิปาราชิโกโหติอสังวาโสโยปนาภิกุอนาพิชานังอุตริมนุสธรรมังอัตโตปนายิกังอละมาริยะยานัทสนังสมุทาจริยา อิติชานามิอิติปสามิติตโตอปเรนะสมเยนะสมนุขาหิยะมาโนวาอสมนุขาหิยะมาโนวาอาปโนวิสุทธาเปโคเอวังวัฏหิยะอาชานเมวังอวโสอวจังชานามิอปสังปัสสามิตุชังมุสาวลปินติอัญญตระอธิมานาอยัมปิปราชิโกโหติอสังวาโซ อุทิธาโคอายสมันโตจัตตารปาราชิกาธรรมานเยสังปิกุอัญญตรังวาอัญญตรังวาอาปัชิตวานลภติภิกขุหิสัตถิงสังวาสังยธาปุเรตธาปัชชาปาราชิโกโหติอสังวาโสตถายสมันเตปุชามิกัจจิธาปริสุทธาตุติยมปีปุชามิกัจจิธาปริสุทธา ตติยมปีพุชามิกัจิตาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิปาราชิกุเทโสนิธิตโหนอิเมโคปนายสมันโตเตระสะสังคาทิเสสาธรรมาอุเทสังอาคาชันเตสันเจตนิกาสุกาวิสัตติอัญญตระสุปินันตาสังคาทิเสโซ ยโอปนาภิกขุโอตินโนวิปริณเตนะจิตเตนะมาตุคาเมนะสัตถิงกายสังสักขังสมาปัจชัยยาหัตถคาหังวาเวนิคาหังวาอัญญตรสวาอัญญตรสวาอังกัสสะปรามสนังสังขาติเสโซยโอปนาภิกขุโอตินโนวิปริณเตนะจิตเตนะมาตุคามังตุทุลลาหิวาจาหิโอภาสัยยา ยะธาตังยุวายุวติงเมทนุปสันหิตาหิสังขาริเสโซสโยปนาปิกุโอตินโนวิปเรณเตนะจิตเตนะมาตุคามัสสะสันติเกอัตตกามะปาริจริยายะวันังภาษาเอยาเอตตะคังภักคินิปาริจริยานังยามาติสังสิลวันตังกัลยาณธรรมังพระมัจจริง เอเตนะธรรมเณนะปริจริยาติ เมธโนปสันหิเตนะสังขาติเสโนโอปนาปิกุสันจริตตังสมาปัจฉหิยาอิทิยาวาปุริสมติงปุริสสวา อิทิมติงชายตเนวาชารัตเนวา อันตมโสตังคณิกายปิสังขาติเสโซสัญญาจิกายปนาภิกุณากุติงการยะมาเนนา อัตสามิกังอัตุเทสังประมาณิกาการเรตภาตัตริทังประมาณังทีคโสทวาทศาวิทัติโยสุขตาวิทัติยาติริยังสัตตันตราปิคุอภิเนตภาวัตุเทสนายา เตหิปิคุหิวัทุงเทเสตพังอนารัมพังสปริกมนัง สารัมเพเจปิกุวัตุสมิงอปริกมเนสัญญาจิกายะกุติงการายา ภิกขุวะอนาพินัยวัตถุเทศนาหายาประมาณังวะอติกามายสังขาติเสโซมหลกัมปนาภิกุณาวิหารังการยะมาเนนาสัตสามิกังอตุเทสังภิกขุอภิเนตภาวัตถุเทศนายาเตหิภิกขุหิวัตุุเทเสตพังอนารัมพังสปริกมนังสารัมเพเจภิกขุวัตถุสมิงอปริกมเน มหลกังวิหารังการยาภิคุวาอนาภินัยยะวัตุเทศนายสังขาทิเสโสโยปนาภิกขุภิกขุงตุโทโทโสอปติโตอมูลเกนะปาราชิเกนะธรรมเณนะอนุทังสเอยอาเปวะนามานังอิมัมหาพระมจริยาจาวยันติตโตอปเรนะสมเยนา สมนุคาหิยะมาโนวาอสมนุคาหิยะมาโนวา อมุลกันเจวะตัง อธิกรณัง โหติ ภิกขุจะโทสัง ปฏิทาติสังขาติเสโยโยปนาภิกขุภิกขุงตุโทโทโสอปติโตอัญญภาคิยัสสะ อธิกรณัสสะกินจิเทสัง เลสมตัง อุปาทายะปาราชิเกนะธรรมเมนะอนุทังสยา อเปวนามานังอิมัมหาพระมัจจริยาจาวิยันเตตโตอปเรนะสมเยนะสมนุขาหิยะมาโนวาอสมนุขาหิยะมาโนวา อัญญภาคิยันเจวะตังอธิกรณังโหติโกจิเทโสเลสมัตโตอุปาทินโนภิกขุจะโถสังปฏิทาติสังคาติเซโซนสยโอปนาภิกุสมัคัสสะสังคัสสะเพทายะปรกรรมเอยา เทนาสังวัตนิกังวาอธิกรณังสมาทายาปะคายหาติทายยาโสภิกขุภิกขุหิเอวมัสสวัชนิโยมาอายสัมมาสมกัสสะสังกัสสะเพทายาปรกมีเพทนาสังวัตนิกังวาอธิกรณังสมาทายาปะคายหาอัธาสีสเมตายสมาสังเขนะสมะโคหิสังโคสมโมธมาโน อวิวัธมาโนเอกุเทโสภาสวิหรติติ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจจมาโนตเทวะปะคันให้อียาโซภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมนุภาสิตโพตัสสะปตินิสขาอายา ยาวะตติยันเจสมนุภาสิยะมโนตังปตินิสัชยาอิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัชยาสังฆาทิเสโสตัสเสวะโคปนาภิกขุสาภิกขุโหนติอนุวัตกาวะขวาทกา เอโกวาทเววาตโยวาเตเอวังวัฏไหยุงมาอายสมันโตเอตังปิคุงกินจิอวจุธาธรรมวาทีเจโซภิกขุวินิยวาทีเจโซภิกขุอัมหากันเจโซภิกขุชันทันจะรุจินจะอาทายะโวหรติชานาติโนภาสติอัมหากัมเปตังขมะติติเตปิคุปิคุหิเอวมัสสุวัจนียา มาอายสมันโตเอวังอวจุธานาเจโซภิกุธรรมวาทีนาเจโซภิกุวินยวาที มาอายสมันตานำปิสังฆเพโทรุจิตธาสเมตายสมันตานังสังเขนะสมัโคหิสังโคสมโอธรรมาโน อวิวัธมาโนเอกุเทโซภาสุวิหรตีตีเอวันจะเตปิคู่ปิคู่หิอุจจมานาตเทวะปะคันให้ยุง เตปิคูปิคูหิยาวัตติยังสมนุภาสิตภาตัสสะปตินิสขายา ยาวัตติยันเจสมนุภาสิยมานาตังปตินิสัชเชยุง อิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัชเชยุงสังขาติเสโนปิคขุปเนวะทุปจะชาติโกโหติ อุเทสะปริยาปเนสุสิกขาปเทสุภิกขุหิสหธรรมิกัง วุจมาโนอัตานังอวัจเนยังกโรติมามังอายสมันโตกินจิอวัจุธากัลยาณังวาปาปะกังวาอหัมปายสมันเตนะกินจิวะข้ามีกัลยาณังวาปาปะกังวาวิรมาทายสมันโตมมววจนายาติโสภิกุภิกขุหิเอวมัสสวจเนโย มาอายสมาอัตานังอวัจเนยังอากาศีวัจเนยังเมวะอายสมาอัตานังกโรโต อายสมาปิภิคุวะเทโตสหธรรมเอนา ภิกขุปิอายสมันตังวัคขันติสหธรรมเอนา เอวังสังวัฏหิตัสสะภควะโตปริสายะทิทางอัญญมัญญวัจเนนะ อัญญมัญญวุธาปเนนะอาติ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจมาโนตเทวะปะคันให้อียาโซภิกขุภิกขุหิยาวตติยังสมานุภาสิตโพตัสสะปตินิสขายายาวตติยันเจสมานุภาสิยมโนตังปตินิสัชยาอิเจตังกุสลังโนเจปตตนิสัชยาสังขาติเสโซภิกขุปเนวะอัญญตรังคามังวานิคมังวา โอปนิสัยวิหรติกุลโุสโกปาปสมาจารโรตัสโคปาปกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจา กุลานิจเตนะตุทธาเนทิสันติเจวสุยันติจาโสภิกุภิกุหิเอวมัสวัจนิโยอายสมาโคกุลโุสโกปาปสมาจารโรอายสมาโตโคปาปกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจา กุลานิจายสมตาตุธาเนติสันติเจวสุหิยันติจาปกมตายสมาอิมมหาอาวาสาอลันเตอิทวาเสนาอาติเอวันจะโซภิกขุภิกขุหิอุจจมาโนเตภิกขุเอวังวัฏหยาชนะคามิโนจะภิกขุโทสคามิโนจะภิกขุโมหคามิโนจะภิกขุพยาคามิโนจะภิกขุตาทิสิกายะอาปติยาเอกจังปภาเชนติ เอกจังนปภาเชนตีตีโสปิกุปิกุหิเอวมัสวัจนิยนมาอายสมาเอวังอวัจจานาจะปิโคชันทคามิโนนาจะปิโคโทสคามิโนนาจะปิโคโมหคามิโนนาจะปิโคพยาคามิโนอายสมาโคกุลโทสโกปาปสมาจารุอายสมาโตโคปาปกาสมาจารา ติสันติเจวสุยันติจากุลานิจายสมตาตุธาเนติสันติเจวสุยันติจาปกมตายสมา อิมัมหาอวาสาอลันเตอิทาวเสนหาติเอวันจะโซภิกขุภิกขุหิอุจมาโนตเทวปะคันให้อียาโซภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมานุภาสิตโพตัสสะปตินิสักขาอายา ยาวะตติยันเจสมโนภาสิยะมโนตังปตินิสัชอิยา อิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัชอิยาสังขาทิเสโสอุทิธาโคอายสมันโตเตระสสังขาทิเสสะธรรมา นวะปัทมาปฏิกาจตารโรยาวะตติยกาเยสังภิกขุอัญญตรังวะอัญญตรังวะอาปชิตวายาวติหังชานังปฏิชาเทติ ตาวติหังเตนาภิกุณาอากามาปริวัฏพังปริวัฏปริวาเสนาภิกุณาอุตริงชารตังภิกุมานตายะปฏิปัชิตพังจินนมานโตภิกุยัตสิยาวิสติคโนภิกุสังโฆตัทโสภิกุอเพตโพเอเกนะปิเจอุโนวิสติคโนภิกุสังโฆตังภิกุงอภัยโสจะภิกุอนัพิโต ตจะพิคขุขารห้าอยังตทาสามเอเจตัทายสมันเตปุชาเมกจิตถาปริสุทธาทุติยมปิปุชาเมกจิตถาปริสุทธา ตติยมปิปุชาเมกจิตถาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิสังขาติเสสุเทโสนิธิโตอ อิเมโคปนายสมันโตทเวอนิยตาธรรมาอุเทสังอาคัชันเตโยปนาปิกุมาตุคาเมนะสติงเอโกเอกายระหโหปฏิชันในอาสเนอลังกมณิเยนิสัชังกปะหิยาตเมนังสัทไทยวาจสาอุปาสิกาติสวาตินังธรรมานังอัญญตเรนวัฏยยาปาราชิเกนวาสังขาดิเซเซนวาปาจิตเยนวา เนสจังเบกุปติชานมาโนตินังธรรมานังอัญญตเรนะกาเรตโพปาราชิเกนวาสังขาริเสเสนวาปาจิตติเยนวาเยนวาสาสัทไยวาจสาอุปาสิกาวัทไหยาเตนะโซภิกุกาเรตโพอยังธรรมโมอนิยโตนะเฮวะโคปนาปติชันนังอาสนังโหตินาลังกามมณียัง อลันญญโคโหติมาตุคามังตุทุลลาหิวาจาหิโอภาสิตุงโยปนาปิกูตทารูเปอาสเนมาตุคาเมนะสัทถิง เอโกเอกายระหนิสชังกปะหิยา ตเมนังสัทไทยวาจสาอุปาสิกาติสวาหาทวินังธรรมานังอัญญตเรนะวัฏหิยา สังขาริเสเสนวาปาจิตเยนวา นิสัชังพิกุปติชานมาโนทวินังธรรมานังอัญญตเรนะกเรตโพสังขาริเสเสนวาปาจิตเยนวาเยนวาสาสัทไทยวัยสาอุปาสิกาวะไทยา เตนะโซภิกขุกาเรตโพอายัมปิธรรมโมอนิยโตอุติธาโคอายสมันโตทเวอนิยตาธรรมาตถายสมันเตปุชฌาเมกัจจิธาปริสุทธา ทุติยมปิปุชาเมกจิตถาปริสุทธา ตติยมปิปุชาเมกจิตถาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทาระยามิอนิยตุเทโสนิติโต อิเมโคปนายสมันโตติงสานิสกิยาปาจิตยาธรรมาอุเทสังอาคัชันติ เนติตาจีวรสมิงพิกุณาอุพัตสมิงกตินเนทัสหะปรมังอติเรกจีวรังทาเรตพัง ตังอติกามยโตนิสกิยังปาจิตยัง เนติตาเจวรสมิงพิกุณาอุพัตสมิงกตินเน เอ เอการตัมปิเจพิกุติเจวเรนาวิปวัสสียาอัญญตระพิกุสมัติยานิสกิยังปาจิตยัง นิติตาเจวรสมิงพิกุณาอุพัตสมิงกทินเนพิกุโนปเนวะอากาลเจวรังอุปัชัยยาอากังขมาเนนาพิกุณาปฏิฆเหตพัง ปฏิฆเหตวะกิปเมวะกาเรตพัง โนจัสสะปาริปุริมาสะปรมันเตนาพิกุณาตังเจวรังนิกิปิตพังอุนัสสะปาริปุริยาสติยาปัจจาสายยา ตโตเจอุตริงนิกิปยะสติยาปิปัจจาสยานิสกิยังปาจิติยังโยปนาปิกุอัญญาติกายาปิกุนิยาปุราณจีวรังทวาปยวารชาปยวาอาโกตาปยวานิสกิยังปาจิติยังโยปนาปิกุอัญญาติกายาปิกุนิยาหัตโตจีวรังปฏิคันให้ยะอัญญตระปาริวัตการนิสกิยังปาจิติยัง นิโยปนภิกุอัญญาตกังขหปติงวาขหปตานิงวาจีวรังปิญญาปยะอัญญตระสมยานิสักยังปาจิตยังตถาอย่างสมโยอัชินนาจีวรวาโหติภิกขุนัทจีวรวาอายังตถาสมโยตันเจอัญญาตโกขหาปติวาขหาปตานิวาะหุหิจีวเรหิอภิหัตุมปวารายา สันตรุตระปรมันเตนาภิกุณาตโตจีวรังสาติตพังตโตเจอุตริงสาติยยะนิสกิยังปาจิติยังภิกขุปเนวะอุติสะอัญญาตกัสสะขหปติสวาขหปตานิยาวังจีวระเจตาปนังอุปคตังโหติ อิมินาจีวระเจตาปเนนะจีวรังเจตาปิตวังอิทัณนามังภิกุงจีวเรนะอาชาเทสามิติ ตัตระเจโสภิกขุปุเพอปวาริโตอุปสังกมิตวาจีวเรวิกปังอาปัชัยยาสาธุวัตมังอายสมะอิมินาจีวระเจตาปเนนาเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวรังเจตาเปตวะอัชชาเทหิติกัลยาณกรรมยตังอุปาทายะนิสักขิยังปาจิตยังพิคุงปเนวะอุทิสะอุพินังอัญญาตกานัง ขหปตินังวาขหปตานินังวาปัจเจกาชีวระเจตาปนาอุปคตาโหนติอิเมหิมยังปัจเจกาชีวระเจตาปเนหิปัจเจกชีวรานิเจตาเปตวานอิทันนามังปิคุงจีวเรหิอาชาเทสามอาติตัตระเจโซภิคูปุเพอปวาริโตอุปสังกมิตวาจีวเรวิกปังอปัชยา สาธุวัตมังอายสมันโตอิเมหิปัจเจกาจิวระเจตาปเนหิเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวรังเจตาเปตวันอาชาเทธาโอโพวสันตาเอเกนาติกัลยาณกรรมยตังอุปาทายนิสกิยังปาจิตยังพิคุงปเนวะอุทิสราชาวาราชโพโควา พระมโนวาขหปติโกวาทูเตนาจิวระเจตาปนังปหินะอิยา อิมินาจิวระเจตาปเนนาจิวรังเจตาเปตวาอิทัณนามังปิคุงจิวเรนะอาชาเทหิติโซเจโทโตตังปิคุงอุปสังกมิตวาเอวังวัฏไหยาอิทังโคพันเตอายสมันตังโอติสะจิวระเจตาปนังอาภตัง ปฏิคันห้าตุอายสมาจิวระเจตาปนันเตเตนะพิกุณาโซทูโตเอวมัสวัจเนโย นาโคมายังอวโสจิวระเจตาปนังปฏิคันห้ามอาจิวรัญยโคมายังปฏิคันห้ามากาเลนะกัปิยันติโซเจโทโตตังปิคุงเอวังวัฏเฮีย อธิปนายสมันโตโกจิวยาวัจกโรติจีวรัติเกนาภิกเวภิกุณาวยาวัจกโรนิทิสิตโพ อารามิโกวาอุปาสโกวาเอโซโคอาวุโสภิกขุนังวยาวัจกโรตีโซเจทูโตตังวยาวัจกรังสัญญาเปตวาตังภิกขุงอุปสังกมิตวาเอวังวัฏไหยายังโคพันเตอายสมะวยาวัจกรังนิทิเสสัญญโตโสมยาอุปสังกมโตอายสมะกาเลนะจีวเรนะตังอาชาเทสติเต จีวรติเกนาภิกเวภิกุณาวยาวัจกรรอุปสังกมิตวาทเวติขัดตรงโจเทตโพสาเรตโพ อัทโทเมเอาโซจีวเรนาติทวิติขัดตรงโจทยะมาโนสาระยะมาโนตังจีวรังอภินิพาทไยาอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพาทไยาจตุขดตรงบัญจขดตรงชขดตุปรมังตุนเฮภูเตนะโอติสะธาตพัง จตุขตงบัญจขตงชขตุประมังตุนเฮภูตนอุทิสาติธรมาโนตังเจวรังอภินิพาทายาอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพาทายาตโตเจอุตริงวายมมาโนตังเจวรังอภินิพาทายานิสักิยังปาจิตยังโนเจอภินิพาทายายะตัสสันจีวระเจตาปนังอาภตังตัทธสามังวาคันตพัง ทูโตวาปะเหตับโพยังโคตุมเหอายสมันโตปิคุงอุติสะจิวระเจตาปนังปะหินิธานาตันดัสสาพิคโนกินจิอัทังอนุโพติ ยุนชันตายสมันโตสกังมาโวสกังวินาสิติอยังตัตสามีจีจีวรวโคปัทโมยโอปนาปิโกโกสยามิสกังสันทตังการาปยะนิสกิยังปาจิตยัง โยปนาปิโกสุทกาลกานังเอลกโลมานัง สันทตังการาปยานิสกิยังปาจิตยังนวัมปนาปิกุณาสันทตังการยะมาเนนา ทเวภาคาสุทกาลกานังเอลกโลมานังอาธาตพาตติยังโอทาตานังจตุทังโคจริยานังอนาธาเจภิกขุทเวภาเคสุตกาลกานังเอลกโลมานัง ตติยังโอทาตานังจตุทังโคจริยานัง นวังสันทตังการาปยานิสักิยังปาจิตยัง นวัมปนาภิกุณาสันทตังการาเปตวังชาพัสสานิทะเรตพังโอเรนาเจชันังวัสานังตังสันทตัง วิสัาเชตวาวา อวิสัาเชตวาวา อันยังนวังสันทตังการาปยา อัญญตราภิกุสมัติยานิสักขิยังปาจิติยังนิสิธนาสันถตามปนาภิกุณาการยะมาเนเอนาปุราณสันถตัสสะสามันตาสุขตาวิทัติอาธาตพานทุพันนกรณายะอนาธาเจปิโกปุราณสันถตัสสะสามันตาสุขตาวิทัตทิ้งนวังเนสิธนาสันถตังการาปยานิสักขิยังปาจิตยัง พิกุโนปเนวะอัธานามคปฏิปนัสสะเอลกโลมานิอุปัชยงอากังขมาเนนาพิกุณาปฏิกะเหตพานิปฏิกะเหตวาติโยชนะปรมังสหัทธาหาเรตพานิอสันเตหารเกตโตเจอุตริงหรยาอสันเตปิหารเกนิสกิยังปาจิตยังโยปนภิกุอัญญาติกายาภิกุนิยา เอลกโลมาเนทวาปยวารชาปยวาวิชตาปยวานิสกิยังปาจิตยังโยปนาเบโคชาตารูปราชตังอุคันหยวาอุคันห้าปยวาโอปนิกิตังวาสาธิยยะนิสกิยังปาจิตยังโยปนาเบโคนานาปการกัง รูปยสังโวหารังสมาปัชยะนิสกิยังปาจิตยัง โยปนาปิโกนานาปการกังกายวิกยังสมาปัชยะนิสักิยังปาจิตยังโกศิวะโคทุติยนทัสหะปรมังอติเรกปัตโตทาเรตโพตังอติกามยโตนิสักิยังปาจิตยัง โยปนาปิโกนาปัญจพันธันเอนาปัตเตนะอันยังนวังปัตตังเจตาปยะนิสักิยังปาจิตยัง ตนะพิกุณาโสปโตพิกุปริสายานิสจิตโพโยจตัสสาพิกุปริสายาปตาปริยันโตโสจตัสสาพิกุโนปทาตโพอายันเตพิกุปโตยาวะเพทนายะทาเรตโพติอายังตถาสามอีจียานิโคปนาตาเนคิลานานังปิคุนัง ปฏิสายเนยานิเพสัชานิสยทิทางสเปนวะนีตังเตลังมัตุภานิตังตานิปติกเหตวาสัตตหะปรมัง สันนิติการกังบริพุนจิตภานิตังอติกามยโตนิสักขิยังปาจิตยังมาโซเซโซขิมหานันเตภิกุณาวสิกาสาติกะจีวรังปริเยสิตพัง อัตมาโซซโซขิมหานันติกัตวานิวาเซตพัง โอเรนเจมาโซซโซขิมหานันติวสิกาสติกะจีวรังปรียสหิยาโอเรนธรรมโซเซโซขิมหานันติกัตวานิวาสยานิสกิยังปาจิตยัง เยโอปนาเบโกปิคุสาสามังจีวรังทัตวากุปิโต อนัตตมโนอัจินทยวาอัจินทาปยวานิสักยังปาจิตยังโยปนาปิโกสามังสุตังวิญญาเปตวาตันตวายเยหิจิวรังวายาปยานิสักยังปาจิตยังพิคุงปเนวะโอติสะอัญญาตโกกหปฏิวากหปตานิวาตันตวายเยหิจิวรังวายาปยาตัตระเจโสภิกุปเพอปวาริโต ตันตวายเยอุปสังคมิตวาจีวเรวิกัปังอปัชัยยาอิทังโคอาวโซจีวรังมังโอติสวิยติอายตันจักโรธาวิตตันจอปิตันจสวิตันจสุภวาชิตันจสวิเลกิตันจสวิตัจิตันจกโรธาอเปวนามะมยัมปีอายสมันตานังกินจิมัตตังอนุปทัชยามาติ เอวันจะโซภิกขุวัตวา กินจิมัตตังอนุปทัชเชยา อันตมโซปินดาปาตมัตตัมปปนิสักิยังปาจิตยังทัสหานาคตังกติกะเตมาสิปุณมังภิกขุโนปเนวะอัจเจกะเจวรังอุปัชชัยาอัจเจกังมัญญมาเนนาภิกขุนาปฏิกเหตพังปฏิกเหตวายาวะจจวรกาลสมยังนิกิปิตพัง ตโตเจอุตรินิกิปยานิสักยังปาจิตยังอุปวัตสังโฆปนกติกาปุณมังยานิโคปนาตานิอารัญญกานิเสนาสนานิสาสังกสมตานิสปฏิพยานิตถารูเปสุภิกุเสนาสเนสุวิหารันโตอากังขมาโนตินังจีวรานังอัญญตรังจีวรังอันตรคเรนิขิปยา สียจตัสสาภิกโนโกจิเทวปัจโย เตนะจิวเรนามิปวาสัยาชารตะปรมันเตนะภิกุนาเตนะจิวเรนะวิปวัสิตพังตโตเจอุตริงวิปวัสัยาอัญญตระภิกุสมัติยานิสักขิยังปาจิตยัง โยปนาภิกุชานังสังขิกังลาพัง ปริณตังอัตโนปรินามยะนิสักยังปาจิตยังปัตตวโคตติโยอุทิทาโคอายสมันโตติงสานิสักยาปาจิตยาธรรมาตถายสมันเตปุชฌามิกัจจิตาปริสุทธาตุติยมปีปุชฌามิกัจจิตาปริสุทธาตติยมปีปุชฌามิกัจจิตาปริสุทธา ปริสุทเทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามินิสกิยาปาจิติยาธรรมานิธิตา อิเมโคปนายสมันโตทเวนวุติปาจิติยาธรรมาอุเทสังอาคาชันติสัมปชานมุสาวาเทปาจิตยัง โอมัสวาเทปาจิตยังภิกขุเปสุญเยปาจิตยังโยปนาภิกขุอนุปสัมปันังปัตโสธรรมังวาจยะปาจิตยัง ยโอปนาเบคุอนุบาสัมปันเนนาอุตริทวิรัตติรัตตังสหไสยังกัปปยะปาจิตยังยโอปนาเบคุมาตุคามเนนาสหไสยังกัปปยะปาจิตยังโยปนาเบคุมาตุคามัสสาอุตริจปัญจวาจาหิธมังเทสยาอัญญตระวิญญาปริสวิกเฮนะปาจิตยังโยปนาเบคุอนุบาสัมปันนัสสา อุตริมนุสธรรมังอโรเจยะภูตัสมิงปาจิติยังโยปนาภิกขุภิกขุสาตุทุลังอาปติงอานุบสัมปนัสสาอโรเจยะอัญญตระภิกขุสมัติยาปาจิติยังโยปนาภิกุปัทวิงคณยวาคณาปยวาปาจิติยังมุสาวาทวะโคปัทโมภูตคามะปาตพยตายาปาจิติยัง อัญวาทเกวิเหสเกปาจิตยัง อุชาปนเกขียนเกปาจิตยังโยปนาเบกุสังขิกังมันจังวาปีทั้งวาปีสิงวาโกชังวาอโชกาเซสันทริตวาวาสันทราเปตวาวาตังปะกมันโตเนวะอุทรายานาอุทราปยะอนาปุชังวาคัจฉยปาจิตยังโยปนาเบกุสังที่เกวิหาเร สยังสันธริตวาวาสันธราเปตวาวา ตังปะกมันโตเนวะอุทรยานาอุทราปยะอนาปุชังวาคัจชยะปานจิตยังโยปนาปิกุสังคิเกวิหาเร ชานังปุพูปะกตังปิคุงอนุปคัจชะสยังกัปปยายาสสัมภาโทภวิสติโสปะกมิสติเต เอตาเทวะปัจจยังกริตวะอนัญยังปาจิตยัง โยปนาภิกขุภิกขุงกุปิโตอนัตตมโนสังคิกาวิหารานิกัตทยวานิกัตทาปยวาปาจิติยังโยปนาภิกขุสังคิเกวิหาเร อุปริเวหาสกุติยาอาหัจปาทกังมันจังวาปีทั้งวาอภินิสิทยวาอภินิปัชยวาปาจิติยังมหลกัมปนาภิกุณาวิหารังการยมาเนนา ยาวัทวารโกสะอาคลัทปนายาอโลกสันทิปริกรรมายาทเวติชาตนัสสะปริยายังอปหาริเตติเตนะอาทิธาตพังตโตเจอุตริงอปหาริเตปิติโตอติเทหยะปาจิตยังโยปนาภิกขชานังสปานกัง โอทกังตินังวา มัตติกังวาสินจยวาสินจาปยวาปาจิติยัง ภูตคามวะโคทุติโยโยปนาเิกุอสมโตภิกขุนิโยโอวัทยปาจิติยัง สมโตปเจปิกุอัทังคเตสุริเยภิกขุนิโยโอวัทยปาจิติยังโยปนาเิกุภิกุโนปัสยังอุปสังกมิตวาภิกุนิโยโอวัทยา อัญญตระสมยาปังจิตยังตถาอย่างสมโยคิลานาโหติภิกขุณีอายังตถาสมโยโยปนาภิกขุเอวังวัฏไยะอามิสเหตุภิกขุภิกขุนิโยโอวะทันติติปาจิตยังโยปนาภิกขุอัญญติกายาภิกขุนียา จีวรังทัทยะอัญญตระปาริวัตกาปาจิตยัง โยปนาภิกุอัญญาติกายาภิกุนิยา จีวรังสิพยาวาสิภาปยาวาปาจิตยังโยปนาภิกุภิกุนิยาสัตถิงสังวิทายะเอกทานมะขังปฏิปัชัยยาอันนามโสขามันตรัมปิอัญญตรสมยาปาจิตยังตถาอย่างสมโยสัทธคัมอนิโยโหติ มโกซาสังกัสมโตสปฏิพโยอายังตถาสมโย ยโยปนาปิโกปิกุนิยาสัตหิง สังเวทายะเอกังนาวังอภิรุให้ยาอุทธคามนิงวาอตวคามนิงวาอัญญตระติริยันตระนายปาจิตยังยโยปนาปิโกชานังปิกุนิปริปาจิตังปินปาตังพุญชัยยะอัญญตระปุเพกิหิสมารัมภาปาจิตยังยโยปนาปิโกปิกุนิยาสัตหิง เอโกเอกายรโหนิสัฉังกปยะปาจิตติยังโอวาทวะโคตติโยอาคิลาเนนาภิกุณาเอโกอวัสถะปินโดปุญจิตโพตโตเจอุตริงพุญชยปาจิตติยังคณะโภชเนอัญญตรสมยาปาจิตติยังตถาอยังสมโยคิลานะสมโยจีวรธานะสมโยจีวรการสมโยอัฏฐานะคมนะสมโย นาวาพิโรหณะสมโยมหาสมโยสมณพัตตสมโยอายังตัทธสมโย ปรัมปรโภชเนอัญญตระสมยาปาจิตยังตัทธายังสมโยคิลานะสมโยจิวรธานะสมโยจิวรการสมโยอายังตัทธสมโย ภิกขุปเนวะกุลังอุปคตังปุเวหิวามันเทหิวาอภิหัตุมภวารหยา อากังขมาในนาพิคุณาทวิติปัตตปุราปฏิกะเฮตพาตโตเจอุตริงปฏิคันให้ยาปานจิตยังทวิติปัตตปุเรปฏิกะเฮตวาตโตเนหาริตวาภิกขุหิสติงสังวิภาจิตพังอายังตัทสามีจิโยปนาภิกขุพุตาวิปวริโต อนัตติริตังฆาทนิยังวาโพชนิยังวาฆาทยวาพุญชยวาปาจิตยัง โยปนาปิโกปิคงพุตตาวิงปวาริตังอนาตริเตนาคาทนิเยนวาโพชนิเยนวาอภิหัทุมปวารอียาหันทาปิกุขาทาวาปุญชาวาติชานังอาสาธนาเปโคพุทตสมิงปาจิตยังโยปนาปิกุวิกาเลคาทนิยังวาโพชนิยังวาคาทยวาปุญชยวาปาจิตยัง โยปนาปิกุสันนิติการกังฆาทนิยังวาโพชนิยังวาฆาทยวาพุญชยวาปาจิตยังยานิโคปนาตานิปนิตาโพชนานิสยาทิทางสปินวะเนตังเตลังมาตุพานิตังมาโชมังสังคีรังทัติโยปนาปิโกเอวรูปานิปนิตาโพชนานิอาคิลานุอัตโนอัตายะวิญญาเปตวาพุญชยาปาจิตยัง ยโอปนาเปกุอตินังมุขทวารังอาหารังอาหารยาอัญญตระอุทกะทันตะโปนาปาจิตยังโพชนวโคจตุโทยโอปนาเปกุอเจลกัสวาปริภาชกัสวา ปริภาชิกายวาสหัทธาคาทันอียังวาโพชนอียังวาทัทยะปาจิตยังยโอปนาเปกุเอวังวัทยา เอหาวโสขามังวานิขามังวาปินนายะปาวิสิสามอาตตตัสสะทาเปตวาวาอัธาเปตวาวาอุโยชัยยานขจชาวโสนเมตยาสัตถิงกัทาวานิสัจชาวาภาสุโหติเอกกัสเมกัทาวานิสัจชาวาภาสุโหติติเอตเทวปัจจยังกริตวะอนัญญังปาจิตยังโยปนาเปโกสโพชเนกุเล อนุปคัตชานิสัจฉังกปยะปาจิติยัง โยปนาภิกุมาดุคาเมนะสัทิงระหหปฏิชันในอาสเนนิสัจฉังกปยะปาจิติยัง โยปนาภิกุมาดุคาเมนะสัทิงเอโกเอกายระโหนิสัจฉังกปยะปาจิติยัง โยปนาภิกุนิมันติโตสภัตโตสมาโนสันตังภิกุงอนาปุชาปุเรพัตตังวาปัชชาพัตตังวา กุเลสุจาริตังอาปัชยะอัญญตระสมยาปาจิตยังตัทาย่างสมโยจีวรธานสมโยจีวรการสมโยอายังตถาสมโยโออาคิลาเนนาภิกุณาจาตุมาสัพจยะปวารณาสาติตภงอัญญตระปุณปวารณายะอัญญตระนิจปวารณายะตโตเจอุตริงสาติยยะปาจิตยัง โยปนาเบโกโอยุตังเสนังทัศนายาคาชัยยาอัญญตระตถารูปปัจจยาปาจิตยังสิยาจตัสสะพิคุโนโกจิเทวปัจโยเสนังคมเนยาทวีรตติรัตตังเตนาพิกุณาเสนายวสิตาพังตโตเจอุตริงวัสยปาจิตยังทวีรตติรัตตันเจพิกุเสนายวสมาโน วิโยติกังวาพละคังวาเสนาพยุหังวา อเนกาทัสนังวาขัดชยปาจิตยังอเจลกวะโคปัญจโมสุราเมริยปาเนปาจิตยัง อังคุลิปโตทะเกปาจิตยัง อุทะเกหัสธรรมเมปาจิตยัง อนาทรเยปาจิตยังโยปนาปิโกปิคุงปิงซาปยาปาจิตยัง โยปนาเปกุอากิลานเวสิวนาเปโคโชติงสมาตห้ยวาสมาตาหปยวะอัญญตระตถารูปปัจจยาปาจิตยังโยปนาเปกุโอเรนธรรมสังนะหะยายาอัญญตระสมยาปาจิตยังตัทาอย่างสมโยทิยโทมาโซเซโซขิมหานันติวสานัสสะพัทโมมาโซอิเจเตอัธตยามาสาหา อนหสมโยปริละหสมโยคิลานสมโยกรรมสมโยอัฏฐานคขมนสมโยวาตาวุติสมโยอยังตัถะสมโยนวัมปนาภิกุณาจีวระละเพนะตินังทุพันนกรณานังอัญญตรังทุพันนกรณังอาธาตพังนิลังวากัตถมังวากาลสามังวาอนาธาเจภิกุตินังทุพันนกรณานัง อัญญตรังทุปนักกรนังนวังจีวรังปริพุนเชยปาจิติยังโยปนาภิกขุภิกขุสวาภิกขุนิยาวาสิกมานายาวาสมเนรสวาสมเนริยาวาสามังจีวรังวิกัปเปตวะอปจุทารกังปริพุนเชยปาจิติยังโยปนาภิกขุภิกขุสะปตังวาจีวรังวา นิเสธนังวาโสติขรังวากายพันธนังวา อปานิทยวะ อปานิธาปยวะอนามโสหัสสะเปโคปิปาจิติยังสุราปานวะโคชโทโยปนาเปโกสัมจิตจาปานังชีวิตาโวโรปยาปาจิติยังโยปนาเปโกชานังสปานากังอุทะกังบริพุนชยปาจิติยังโยปนาเปโกชานังยะธาธรรมังนิหตาธิกรณัง ปุณกมายะอุโกตยะปาจิติยัง นิโอปนาปิโกปิกุสะชานังตุตุลังอาปติงปฏิชาทยะปาจิตยังนิโอปนาปิโกชานังโอนวิสติวัสังปุขลังอุปสัมปาทยาโสจะปุขโลอนุปสัมปันโนแต่จะไปคู่ขาไรห้าอีทางตัสมิงปาจิตยังนิโอปนาปิโกชานังททยสัตเทนะสัทเทงสังวิทายะเอกทานมะคังปฏิปัชยา อนนามโสขามันตรัมปีปังจิตยังโยปนาภิกุมาดุคาเมนะสถิงสังวิทายาเอกัทานามคังปริปัชยาอนนามโสขามันตรัมปีปังจิตยังโยปนาภิกุเอวังวัทยาตถาหังภควตาธรรมังเทสิตังอาชานาเมยะทาเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตตาภควตา เตปฏิเสวโตนาลังอันตรายายาติ โสภิกขุภิกขุเอวมัสสวัจนินยมายสมะเอวังอวจามาภควันตังอภาจิกีนหิสาตุภควโตอภาคานังนหิภควาเอวังวัฏยาอเนกปริยาเยนะอาโสอันตรายกาธรรมาวุตาภควตาอลันจปนาเตปฏิเสวะโตอันตรายายาติเอวันจะโสภิกุภิกุหิวุจมาโนตเทวะปะคันให้ยา โสภิกุปิกุหิยาวัตติยังสมโนภาสิตโพตัสสะปตินิสขายายาวัตติยันเจสมโนภาสยมโนตังปตินิสชัยยาอิเจตังโกสลังโนเจปตินิสัชยาปาจิตยัง โยปนาภิกกชานังละทาวาทินาภิกุนาอากตานุธรรมเมนะตังเดทิงอาปาตินิสัทเทนะสัตถิงสัมพุญชยวาสังวสยวาสหวาสยังกัปปยะปาจิตยัง สมนุตเทโสปิเจเอวังวัฏยาตถาหังภควตาธรรมังเทสิตังอาชานามหิยทาเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตาภควตา เตปริเสวโตนาลังอันตรายายาติ โสสมนุตเทโสปิกุหิเอวมัสวัจนิโยมาเอาโสสมนุตเทสะเอวังอวัจจา มาภควันตังอภาจิกิ นะหิสาโตภควะตอัปปะานังนะหิภควาเอวังวัฏไทยา อเนกปริยาเยนะอวโสสมนุเทสา อันตรายกาธรรมาวุตตาภควตาอลัญจปนเตปริเสวะโตอันตรายายาติเอวันจะโสสมนุเทโสปิคุหิวุจมาโนตเทวะปะคันให้ยาโสสมนุเทโสปิคุหิเอวมสวัจนิโยอัชตะเคเตอวโสสมนุเทสา นาเจวโสภควาสัทธาอาปาทิสิตโพยัมปิจันเยสมนุเทสาลพันติภิกขุหิสติงทวีตตติรัตตังสหสยังซาเปเตนัตถิจระเปเรวินัสาติโยปนาภิกขุชานังตถานาสิตังสมนุเทสังอุปลาปยวะอุปทาปยวะสัมพุญชยวาสหวาสยังกับปยะปาจิติยังสปานวะโคสตโม โยโหปนาปิโกปิโกหิสหธรรมิกังวุจมาโนเอวังวัฏยานาตาวังอวโสเอตัสมิสิกขาปเทสิกิสามียาวะนันยังบิคุงพยตังวนิยธรังปริปุชามีตีปังจิติยังสิกขมาเนนาพิกเวพิกุณาอัญญาตพังปริปุจิตตพังปริปันหิตพังอายังตถาสามีจิโยปนาปิโกปาติโมกแหอุทิสมาเนเอวังวัฏยา กิมณิเมหิกุตานุกุทเกหิสิกขาปเทหิอุทิเทหิยาวะเทวะกุกุจายาเวเหสายะวิเลขายะสังวัตันตีตีสิกขาปัทวิวันนันเกปาจิตยังโยปนาเบคุอันวัฒมาสังปาติโมกให้อุติสมาเนเอวังวัฏทยา อิธาเนวะโคอังอาชานามิอายัมปิกิระธรรมสุตตาคโตสุตตะปริยาปโน อันวัธมาสังอุเทสังอาพัชติติตันเจปิคุงอันเยปิคุชานยงในสินนาปุพังอิมีนาพิคุณาทวิติขัดตงปาติโมกให้อุทิสมาเนโกปนาวาโทพิโยตินาจตัสสะพิคุโนอัญญาณเกนามุติอัติยัญจตัทอาปติงอาปโน ตัญจายธาธรรมโมกเรตโพอุตเรนจัสโมโหอารูเปตโพ ตัสเตอาโซอัลลาพาตัสเตทุลัทังยังตวังปาติโมกแห่อุติสมาเนนาซาตุกังอาทิกัตวามานาสิกโรเซติอิทังตัสมิงโมหนะเกปาจิติยังโยปนาเบโคเปกุสากุปิโตอนัตตมโนปหารังทัทยปาจิติยังโยปนาเบโคเปกุสากุปิโตอนัตตมโนตลาสติกังอุคิระยะปาจิติยัง โยปนาปิโกปิคุงอมุลเกนาสังขาริเซเซนาอนุทังไสยปานจิตยังโยปนาปิโกปิคุสาสันจิตจักกุกุจังอุปทห้ยาเอติสามหุตตัมปิอภาสุภวิสติติเอตาเทวปัจจยังกริตวาอนันยังปานจิตยังโยปนาปิโกปิคุนังพันดนะชาตานังกะละหะชาตานังวิวาทาปันนานังอุปสุติงเดทเทยา ยังอิเมภานิสันติตังโสสามีติเอตเทวปัจจยังกริตวะอนัญญังปาจิตยังโยปนาภิกุธรรมิกานังกรรมานังชันทังทัตวะปัจฉากิยานธรรมังอปัจฉยปาจิตยังโยปนาภิกุสังเขวินิชยกทายะวัตมานายาชันทังอัทตวะอุทายาสนาปกมยะปาจิตยัง โยปนาปิกุสมัคเคนะสังเคนะจวรังทัตวา ปัจฉากิยนธรรมังอปัจเชยายะธาสันถุตังปิกุสังคิกังลาพังปรินาเมนติติปานจิตยังโยปนาปิกุชานังสังคิกังลาพังปรินาตังปุคลสะปรินามยะปานจิตยังสหธรรมิกวะโคอัตโมโยปนาปิกุรันโยคติยสามุทธาพิสิตัสสา อนิคันตราชเกอนิคตารัตนเก ปุเพอปฏิสังวิธิโตอินทคีหลังอติกามยปัญจิตยังโยปนาปิโกรัตนังวารัตนสมตังวา อัญญตระอัจฉารามาอัจฉาวตถาวาโอคันหายาวะอุคันหาปยวาปาจิตยังรัตนังวาปนาภิกุณารัตนสมตังวา อัจฉารามเวะอัจฉาวตเทวา โอุกเหตวาวาโอุกันห้าเปตวาวาเนกิปิตพังยัสสะภวิสติโสหริสติติอายังตัถาสามเอเจโยปนาเบโกสันตังเบคุงอนาปุชาวิกาเลขมังบวิสัยยาอัญญตระตถารูปาอัจจายิกากรณียาปาจิติยังโยปนาเบกุอธิมยังวาทันตมยังวาวิสานมยังวาสุจิขรังการาปยะเพทนากังปาจิติยัง นวัมปนาภิกุณามันจังวาปีทั้งวาการยะมาเนนะอัทังกุลปาทกังการเรตัพัง สุขตังคุเลนะอัญญตระเหติมายะอัตานิยาตังอธิกามยโตเชตนะกังปาจิตยังโยปนาภิกุมันจังวาปีทั้งวาตุโลนะทังการาปยะอุทาลนะกังปาจิตยัง นิเสธนาสันตตัมปนาภิกุณาการยะมาเนนะประมาณิกังการเรตับหังตัตริทังประมาณังทีกโสทเววิทัติโยสุขตะวิทัติยาติริยังที่ยทังตัสาวิทัติตังอติกามยโตเชธนากังปาจิตยังกันโดปฏิชาทิงปนาภิกุณาการยะมาเนนะประมาณิกาการเรตับหังตัตริทังประมาณังทีกโสจตัสโสวิทัติโย สุขตะวิทัติยาติริยังทเววิทัติโยตังอติกามยโตเชตนากังปาจิตยังวสิกาสาติกังปนาภิกุณาการยะมาเนนะปมาณิกาการเรตภาตัตตริทังปมานังทีกโซฉะวิทัติโยสุขตะวิทัติยาติริยังอัตตยาตังอติกามยโตเชตนากังปาจิตยัง โยปนาเบโคสุขตะจีวรปมานังจีวรังการาปะยาอัตเรกังวาเชตนะกังปาจิตยังตัตริทังสุขตัสสะสุขตะจีวรปมานังทีกโสนววิทัติโยสุขตะวิทัติยาติริยังชาวิทัติโยอีทังสุขตัสสะสุขตะจีวรปมานังรัตนวัคโคนาวอโมอุทิธาโคอายสมันโตทเวนวติปานจิตยาธรรมา ตถายตมันแต่ปุชาเมกัจจิตาปริสุทธา ทุติยมปีปุชาเมกัจจิตาปริสุทธา ตติยมปีปุชาเมกัจจิตาปริสุทธา ปริสุทธเทายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามิปาจิตยานิธิตา อิเมขปนายสมันโตจตารโอปาติเทสนิยธรรมาอุเทสังอาคาชันติ โยปนาภิกุอัญญาติกายาภิกขุนียา อันตรคารังปวิทายหัตโตคาทนิยังวาโพชนิยังวา สหัทธาปฏิกเหตวาคาทยวาพุญชยวา ปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาคารายหังเอาโซธรรมังอาปัจจิง อสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติภิกขุปเนวะกุเลสุนิมันิตาพุญชันติ ตัตระเจพิกุณีโวซาสมานรูปาติตาโหตีอิทาสูปังเทธาอิทาโอธนังเทธาตีเตเฮปิคุหิซาพิกุณีอปัสสะเทตภา อปัสกาตาวะภะคินิยาวะปิคุพุนชันตีตี เอกสปิเจพิกุโนนปฏิภาสยา ตังพิกนิงอปัสสะเทตุงอปัสกะตาวะภะคินิยาวะปิโุพุนชันตีตี ปฏิเทเสตพังเตหิปิคุหิคาริหังเอาโซธรรมังอปัญชิมหาอัสปายังปฏิเทสนิยังตังปฏิเทเสมาติยานิโคปนาตานิเสขสมตานิกุลานิโยปนาปิคุตถารูเปสุเสขสมเตสุกุเลสุปุเพอนิมันติโตอังคิลานโนข้าทนิยังวาโภชนิยังวาสหัทธาปฏิกเหตวา าเทยวาปุญชยวาปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาคารายหังเอาโซธรรมังอาปัชิง อสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีตียานิโคปนาตานิอารัญญกานิเสนาสนานิสาสังกัสมตานิสปฏิพยานิโยปนาภิกุตถารูเปสุเสนาสเนสุวิหารันโต ปุเพอปติสังเวทิตังข้าท่านอียังวาโพชันอียังวาอัชาราเมสหัทธาปตะเหตวาอาคิลาโนข้าทยวาพุญชยวาปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาคารหังเอาโซธรรมังอาปจิงอสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติอุติทาโคอายสมันตจัตตารโอปาติเทสนิยธรรมา ตถายสมันเตปุชาเมกัจจิตธาปริสุทธาทุติยมเปปุชาเมกัจจิตธาปริสุทธาตติยมเปปุชาเมกัจจิตธาปริสุทธาปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิปาติเทสนิยานิธิตาอิเมขปนายสมันโตเซขิยาธรรมาอุเทสังอาคัชันเต ปริมันดลังนิวาเสสาเมติสิกากรณียา ริมันตลังปารุปิสัมีติสิกากรณียา สุปฏิชันโน อันตรคเรคมิสัมีติสิกากรณียา สุปฏิชันโน อันตรคเรเนิเสทิสัมีติสิกากรณียา สุสังวุโต อันตรคเรคมิสัมีติสิกากรณียา สุสังวุโต อันตรคเรเนิเสทิสัมีติสิกากรณียา โอคิตยักขุอันตรคเรคมิสัมีติสิกากรณียา โอคิตจักขุอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกขากรณียานาอุคิตกายอันตรคเรคมิสามีติสิกขากรณียานาอุคิตกายอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกขากรณียานาอุชกิกายอันตรคเรคมิสามีติสิกขากรณียานาอุชกิกายอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกขากรณียาअपसत्व อปัสโทอนนรคเรนิสิทิสะเมติสิกากรณียานากายปัจจลกังอนรคเรขมิสะเมติสิกากรณียานากายปัจจลกังอนรคเรนิสิทิสะเมติสิกากรณียานาพาหุปัจจลกังอนรคเรขมิสะเมติสิกากรณียานาพาหุปัจจลกังอนรคเรนิสิทิสะเมติสิกากรณียานาสิสัปัจจลกังอนรคเรขมิสะเมติสิกากรณียา นาสีสัพจลกะอันตรคเรเนสิทิสามีติสิกขากรณียานาคัมภกตโตอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียานาคัมภกตโตอันตรคเรเนสิทิสามีติสิกขากรณียานาโอคุณติโตอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียานาโอคุณติโตอันตรคเรเนสิทิสามีติสิกขากรณียานาอุกุติกายะอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียา นาปลติกายะอนานรคเรนิเสติสาเมติสิกะกรณียาฉัพพิสติสารุปังสกัดจังปินปาตังปฏิกะเหสาเมติสิกะกรณียาปัตตสัญญปินปาตังปฏิกะเหสาเมติสิกะกรณียาสมสุปกังปินปาตังปฏิกะเหสาเมติสิกะกรณียาสมติติกังปินปาตังปฏิกะเหสาเมติสิกะกรณียา สกัดจังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียาปัตตสัญเยปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียาสปะทานังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียา สมาโซปกังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียานาโตปโตอมมติตวาปินปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียานาสูปังวาพยัญชนะวาโอทะเนนาปฏิชาเทสามี ปิญโยกรรมยตังอุปาทายาเตสิกากรณียานโซปังวาโอทนังวาอาคิลันโนอัตโนอัทายะวิญญาเปตวาพุนชิสาเมติสิกากรณียานาอุชานสัญเยปเรสังปัตตังโอโลเกสาเมติสิกากรณียา นาติมหันตังกาวลังกริสาเมติสิกากรณียา ปริมันดลังอโลปังกริสาเมติสิกากรณียา นาอนาหเตกวเรมุขทวารังวิวริสามีติติฆากรณียานาปุญชมาโนสัพพังหัตทั้งมุขเคปักขิปิสามีติติฆากรณียานาสกวเรนมุขเคนาพยหาริสามีติติฆากรณียานาปินดุเคปกังพุนชิสามีติติฆากรณียานากวราวัชเชรกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาอวคันดะการกังพุนชิสามีติติฆากรณียา นาหัตถนิโทนกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาสิทธาวการกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาชิวหานิชารกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาจปุจปุการกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาสุรุสุรุการกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาหัตถนิเลกังพุนชิสามีติติฆากรณียา นปัตตนิเลหังพุนชิสามีติสิกากรณียานาอทะนิเลหังพุนชิสามีติสิกากรณียานาสามิเสนหัตเทนาปานิยทละกังปฏิกเหสามีติติฆากรณียา นาสัสิทธกังปตะโทวานังอันรคเรชเดสามีติติฆากรณียาสมติงสาโพชนะปฏิสังยุตตานาชัตตาปานิสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติติฆากรณียา นาทันดาปานิสะ อคิลานัสะธรรมังเทศิสาเมติสิกากรณียานาสัทธปานิสะ อคิลานัสะธรรมังเทศิสาเมติสิกากรณียานาอาวุธาปานิสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสาเมติสิกากรณียานาปาตุกรุณหัสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสาเมติสิกากรณียานาอุปาหนารุณหัสะ อคิลานัสะธรรมังเทศิสาเมติสิกากรณียา นายานกตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาสยนักตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาปัลัติกายะนิสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาเวติตาสิสัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาโอโคนติตาสิสัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียา นาชมายังเนเสทิตวะอาสเนเนสินัสสะคิลานัสสะหัมมังเทสิสัมเมติสิกากรณียานาเนเจอาสเนเนเสทิตวะอุจเจอาสเนเนสินัสสะคิลานัสสะธรรมังเทสิสัมเมติสิกากรณียานาติโตนสินัสสะคิลานัสสะธรรมังเทสิสัมเมติสิกากรณียานาปัจจโตขจันโตปุระโตขจันตัสสะคิลานัสสะ ธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียานาอุปเทนะคะชันโตปเทนะคะชันตัสสะอหิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียาโซลสะธรรมเทศนาปฏิสังยุตตา นาติโตอังคิลานอุจจารังวาปัสสะวังวากริสามีติสิกากรณียานาหาริเตอหคิลานอุจจารังวาปัสสะวังวาเครังวากริสามีติสิกากรณียา นาอุทะเกอเคลนโนอุจารังวาปัสสาวังวาแครังวากริสามีติติฆาการณียาตโยปกินนากา อุติทาโคอายสมันโตเสกิยาธรรมาตัทายสมันเตปุชาเมกจิตธาปริสุทธา ทุติยมเปปุชาเมกจิตธาปริสุทธาตติยมเปปุชาเมกจิตธาปริสุทธาปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามิเสขียานิธิตา อิเมเข้าปนายสมันโตสัตตาริกรณสมธาธรรมาอุเทสังอาคาชันเต อุปนุปนานังอธิกรณานังสมทายะบูปสมายา สมุขาวินิโยธาตโพสติวินิโยธาตโพอมุลหะวินิโยธาตโพปติญญาตกรณัง เยพุยสิกาตัสปาปิยสิกาตินะวัฏรโกติอุติทาโคอายสมันโตสัตตาทิกรณสมธาธรรมาตถายสมันเตปุชฌาเมกัจิตธาปริสุทธาทุติยมปิปุชฌาเมกัจิตธาปริสุทธา ตติยมปิปุชฌาเมกัจิตธาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามิสตาติการณสมทานิธิตาอุติทังโคอายสมันโตนิธานังอุติทาจตารโอปาราชิกาธรรมาอุติทาเตระสะสังคาริเสสะธรรมาอุติทาทเวอนิยตาธรรมาอุติทาติงสานิสักิยาปาจิติยาธรรมาอุติทาทเวนวติปาจิติยาธรรมา อุทิธาจัตตารโอปาติเทสนิยธรรมาอุทิธาเสขียธรรมาอุทิธาสตาธิกรณะสมถาธรรมาเอตกันตัสสะภะคะวะโตสุตตาคตังสุตตะปริยาปันนังอันวัฒมาสัง อุเทสังอาคัจฉติตัทสเพเหวสมัคเคหิสมโอธมาเนหิ อวิวัธมาเนหิ สิกิตพัง สมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วมาเสดด้านมาป้องกันอ้อมรอมรอบขรอบตัวอนัตตา